บุ๊กทูห้าสิบเปนินดาเปนินดาที่สระว่ายน้ำสติบิซินาสติบิซินาวันนี้อากาศร้อนซิเมร α ค ά นิเซสติซ σ เมร ρ คานิเซสติ เราไปสระว่ายน้ำกันไหม ปาเมสติบิซินาปาเมสติบิซินาคุณอยากไปว่ายน้ำไหมเอฮิสดิอาเซซิยาโคลิมบีเอฮิสดิอาเซซิยาโคลิมบีคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมเอฮิสเปเชต้าเอฮิสเปเชต้า คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Έχεις μαγιό? Έχεις μαγιό? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Έχεις μαγιό? Έχεις πέδιλα? คุณว่ายน้ำได้ไหม Ξέρεις κολύμπι. Ξέρεις κολύμπι? คุณดำน้ำเป็นไหม Ξέρεις κατάδυση. Ξέρεις κατάδυση. μάι. Ξέρεις να κάνεις βουτιές. Ξέρεις να κάνεις βουτιές. อาบน้ำได้ที่ไหน Πού είναι τα ντους? Πού είναι τα ντους? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Πού μπορεί να αλλάξει κανείς? Πού μπορεί να αλλάξει κανείς? ναι Πού είναι τα γυαλιά κολύμβησης? Πού είναι τα γυαλιά κολύμβησης? μαϊ. Είναι το νερό βαθύ? Είναι το νερό βαθύ? μαι. Είναι το νερό καθαρό? Είναι το νερό καθαρό? μαϊ. Είναι το νερό ζεστό? Είναι το νερό ζεστό? ผมหนาวมาก Παγώνω. Παγώνω. น้ำเย็นเกินไป Το νερό είναι πάρα πολύ κρύο. Το νερό είναι πάρα πολύ κρύο.